pitik-pitik jenenge si pitik-pitik wale ora iso menel bulu pitik pitik karep ora piler esok mangan pestik kodok kurang ajar kan tak saburi telek dok dok lagi ayo kodok kurang ajar Aku duwe anak-anak jenenge si Joni rambut rada pritik ning mripate singer kulit ireng manis nis kaya kuali sekolah dhuwur saratane ngiler saben dino Agus Mendang kontrol kontrol ojo kurang ajar gas tak saburi ngarit jodoh lagi ayo kembali lagi gue kalau waktu orang kucokan santun itu Mas Lurah Iki wong loro-lorone pun siap kabeh. Ya, jurine nggih pun siap to? Oh, Juri-juri ah, saksi-saksi saksi ya wis siap. Pak Arjo ngatimen mon di wis. Wis, Hendro, Mas Daryadi ya wis kak yumul wis arek. Eh, saiki Didi disiapke anune, siapke kalangane. Banyane wis ulu nggo nyureki. Dedak-dedak wis, ayo siap. Monggo-monggo, kita mulai. Ya, Pak. Piye Pak iki kira-kira Pak? Apa si Gedril iso menang Pak? Wis don, kowe rasa sedih, rasa nangis, ben aku wae sing nangis. Oleh keter, kowe pokoknya jangan malu-malu ya. Sikat aja si Gatot Koco tuh. Keter, alep. Gatot, ah wis bagong wis mimblak mimblik. Eh kok sih aja nafsu-nafsu to. Pendelen wis si Gedel. Kowe ngerti Gatot Koco to? Udan ra kepanasan, panas ra kudanan, ya toh? Ayo maju. Ya, Mas Bayi, Mas Bagong, sampun sami siap? Siap. Niko. Oh, ayo dimasak iki dhewe Ayo siap. Siji, loro, telu. Ya. Ayo gendong. Gatot kodok. Asor, asor. Asor pancare, asor pancare. Mambo kacare siaran. Mambo. banyak rumin, banyu rumin. Yang satu lalu anu, Pak, jangan lari dulu. Tahu benane potret. Waduh, piye iki, Pak? Dodol kok wis melek-melek ini, Pak. Kasihan kowe, Dodol. Aduh, piye iki, Jon? Ah, kowe ngantongi obat perangsang sama racun Coba. Pak, iki enek Pak iki kan ini dek ini, Pak. Betul, Oh, wes John, sudah sudah mulai fly dia. Oh, pokoknya sikat lagi kadang kocok ayo mulai lagi. Aduh. Eh, wes, wes, wes ya. istirahat, wes cukup, mas, B. Sampun, sampun. Saya mulai nih, ayo, dimestari. Ya. Satu, dua, tiga. iya. Iya, iya. Iya, iya. sudah tidak berdaya dia. ayo Ayo. ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ternyata menang gedel kagungan Mas Bagong Mas Bagong iki unggul buka mulut sekarang ayo wes ayo berarti Mas Beit terpaksa kudu ngalah karo apa kersane de Mas Bagong harus ben bak kuwi janji selesai iya mergo mau wis perjanjian iya wis Mas Lurah Yeah. Mas Cari, hey, ini Mas Bagong. Nggih, yeah, Nah, sareneng sedaya sampun kaleksanan yeah. miturut patrap-patrap aturan-aturan ingkang pun Dame ataupun prakarsai dening Pak Lurah kalian Mas Cari. Yeah. Yeah. Akhirnya yeah. si Gatut kawon. Wah, nggih. Yeah. Lah mongko syaratipun kula sakmenika nggih sampun lila masrahaken si Nurlela dateng Mas Bagong. Hmm, nah. Kangge Joni mboten kangge kula. Oh, nggih kangge Joni lah. Mas Kuteri lah mun sedaya mun beres. Eh, Iki karek karek nentokke dinane to. Nah, naming hmm. kula badhe nyuwun pirsa Mas Bagong menapa tasih dendem kalian kula oh, menapa. nah, Mas Bayi kula niki termasuk seorang yang baik hati loh sebenarnya. Ingin Kan ini yang lalu pun dianggap over mawon. <laughs> Ingin, matur nuwun. Nah, mumpung ini nak ampun lebar panen. Gitu, akare ngatur dinane, top sinten-sinten sing kang selirane badhe ngundang. Kira-kira sing nek kira sinten sing diaturi nggih. Ingkang menika kathah kula. Ah wonten. Oh, kathah, kathah. Pak Mul. Eh, Ane bakal nggih. Pak Nur, hmm. Pak Dar, lha menika hmm. salah sekalipun. Kula anu men kanca kula anu menerbam menika lho. Sinten menerbam? Menir Bambang. Oh, oh nggih. Oh, kanca-kanca makan grup yo gak eh. nggih to, Mas Lukman. Hmm. Nggih to, Mas Yumul, sedoyo eh, Mas Adris. Kula sing sedia hansip ngene. Mau kelurahan membantu sepenuhnya. Saenipun napa? Nanggap napa menawa? Oh. Nah niku napa diruntut. Nipun Mas Bagong. Terserah mawon niku. gimana? ki mawon kloncongan. Nah, setuju nih. Wis mulih adi nih. Oh. Nah iki pabrik grup niku. Kali pabrik iya. grup. Oh, nggih ah, iya, setuju. Setuju nih. Nah, sekarang enggak kalek lurah desa Ramye. Ah, Pone tak kemawon ya, wangi dintenipun wetonipun. Karo bersih desa gitu. Bersih desa desa. Saniki salaman. Nggih. Iya, Sami-sami. Amin. Amin. Wes nek mak ngarjo ngene iki desane. Seneng kabeh wong Monggo monggo. Monggo. Aduh. Ora jamak jamak cah loro iki. Wis do rapi. Ambune ya semerbak ngono.